Yan, mga kaibigan! Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat! Isang napakagandang gabi naman, Big Boy. Ang galing! <laughs> Alam niyo po, ngayong gabing to ay ipagdiriwang natin ang lahat ng mga masasayang performances natin mga nakaraan. Pero syempre pa, mas patindi ang bago nating performer. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Tatawagin ko na baka mamatay pa. <laughs> Eric! <laughs> Uy, ah, sandali ah. lang. Oh. Kilala kita, nag-perform ka na dito dati ah. Ano, mukha ko to eh. Sige nga. Bakit? Di ba nag-perform ka na dito? Yung, yung ano? Yung sa kasal. Sa kasal, di ba? Alam nyo, Oh. nagkusa na ako. Ang sabi nyo kasi, tatawagan nyo ako. Tinawagan ka namin. Tinawagan nyo ako? Oo. Sinungaling ka! Bakit? Hindi ako nag-iwan ng number. Ano ba? <laughs> O, buti natuloy yung joke mo, ha? Hayaan na. Sige na, mag ka na. Ayan, eh, nagkusa na ako rito. Actually, hindi naman ako magpapatawa. Ayoko magpatawa. Meron lang ako gusto ipagmalaki. Kasi, bago ako dumiretso rito, galing ako sa United Nations. Oh, eh, nagkaroon kasi ng patimpala kanina umaga. Lahat ng mga magagaling na artist, naglaban-laban, andun Amerika, titinong Amerika, art contest eh. Ang, uh, pina- ang sinali niya, eh, oil painting. Ang ganda, buhay na buhay. Malayo, malapit, kala mo nakalutang sa canvas eh. Tapos in Germany, wax. In China, yari sa bomb. Ako sumali. Representative ako ng bayan natin. Umukit ako ng kahoy, life size. Tatlong taong ko inukit, sinali ko. Tayo nanalo kanina. Kung titingnan nyo, dala ko kayo. Kung titingnan nyo, kala nyo, totoong tao eh. Asa na? Diyan na ba? O, ingatan nyo, ipasok nyo ha. Ingatan nyo, bagong barnis yan. <laughs> Dito sa gitna. Huwag mo sirain! Itayo! Itayo! Hoy, tumulo kayo! Itayo! Itayo nyo! Yan. O, dahan-dahan. O, eh, dito, ilang, ilang, ilang, ilang, ilang, oh. Yari sa yakal. O, dito, bilis. Dito, dito, dito. Itayo, tatayo nyo lang, inubos nyo yung oras. Ang bigat naman itong... Ah, Gra <laughs> mo. Grabe. Po, baya puro, puro? Puro. Purong yakal. Oo. Tatlong taong kong inukit to. Tatlong taon in the making. Ang bangin ng kahoy. Alam mo na. Pero ito, dito mabibigla ka. Three years in the making. Tinan mo, ang bata, buhay na buhay. Tinan mo yung balat. Parang talagang balat ng tao. Ako na nagpintura, nagbarnish yan eh. Kaya ka pala nana. Oo. Ang pagkakamali ko nga lang, oh. nung inukit ko ito, sinimula ko yung paa pataas eh. Dapat pala pag umukit ka ng kahoy, life size, mula ulo pa baba. Oh. Matatapos na ako, nasa bandang leg na ako, tsaka ko lang namalayan yung ubod ng puno. Na, dapat talampakan to eh. <laughs> Hindi ko nabalik na dyan. Tinayin mo na. Tinan mo. Para magsungunawa lang talagang kahoy to. Oo. O, tinan mo ha. Bigyan siyang microphone. Ito na. Microphone, microphone. Hindi yan. O, yan, yan. Wala kang galaw-galaw. Ito, bakal to. Pukpukin kita sa ulo nito, bukol eh. Oo, siyempre. Pero ito hindi. Oh, nagbago ba reaction? Hindi. Kahit mag... Gusto nyo malakas. Di ba? Baka sabihin mo kaya tumutunog yan kasi yung ulo matigas. Oo. Lahat ng parte niya kahoy. Mula ulo hanggang paa. <laughs> Hello? Hello? Kahoy yan. Nakita mo nagbago reaction? Oh. Yung mata, nakita mo? Ni kumurap, wala. Galing ah. Ah. Galing Ah. ah. ah. Personal ka. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Hiniram na nga sa akin ng isang mayor sa probinsya to ginawang monumento. Ay, malapit na piyesta eh, Kailangan may nakatayo sa plaza. Kasi yung dating monumento ron, binagyo, bumagsak, durog. Ito pinanit. Alam nangyari. No, ito na nakatayo. Dalawang bagyo pa, bumalik. May kasama pang lindol. Hindi nagalaw. Talaga? Oo, oh, pinaghandaan ko yung high-tech yan. Yung tarapakan niya may magnet. O, tinan nyo, hindi basta babagsak yan. babalik at babalik. Kahit anong gawin mo, makapit ka pa. Makapit ka pa. Kahit anong... Oh. <laughs> Hindi, kaya gumagaya... Dali! Kaya gumagaya yan kasi may sensor. Pinaganda ko, high-tech eh. May sensor Oo, oo. Oh, oh, oh. <laughs> Alam niya eh. <laughs> kaya gumagaya yan. Ako na ako control. Hindi lang ako sculptor, inventor din ako. Lahat ng gusto ko ipagawa, gagawin. So, Talaga? Oo, oh, menu. Lahat. Tinan mo ha. Jump. Tut! higher, higher. Tut! Nakakita Smile. Toot! <laughs> Lahat yan! Don't smile. Toot! Diba, kung ano lang nakaprogram yun lang gagawin niya. Remote control pala yun. Don't smile. Kahit kilitin mo yan. <laughs> Kahit ibaon mo daliri mo. Don't smile yan eh. Don't smile yan. Smile. Boop! Oh. Smile yan. Smile. Smile ka lang. Smile ka lang. Yan ang nakaprogram, smile ka. Smile. Tut! Tinan mo. Paano na? Ano gusto mo pagawa ko? Tumbling. Tumbling. Tumbling. Tut! Tumbling! Split. Tut! Split? Lahat. Tut! Kala ko gusto hinto-hinto yan. Tinan mo. Hindi ko naman pinindot yung vibrate, pero nanginginig. Smile. Tut! Totoo! Nagsasalita rin yan. Ha, paano? Eto, congratulate ako muna kalaban ko, iba-iba layon. Naintindihan ko, siya nagtatranslate eh. Talaga? Oh, menu, languages. Ako na yung mic. Talk. Maganda magandang gabi po sa inyo lahat. Ah, Tagalog. Ah, baka isa pa, baka mo, Chamba. Ah, Malaysia. Tut. Salamat milaw. Pela kami nagtanma. Ha? Ah, Vietnam. Tut na irikap mo man, yamong mo. Lahat ng lingwahe sa buong mundo. Korea. Tut. Kanya nga sa'yo, sana nga itong... Teka, teka, teka. Pwede nyo isipin scripted eh. Tama. Saan nyo What do you... Uh, ikaw na. Ikaw na mag-request. What country do you want? Do you Come want? on, you request. African. Africa. African. Tut! Eh, yan na. Ikimaba. Ang... Mm, African. African ba yun? Oh, Ada- African yan! Yan yung lumang-lumang African. Ano ah, man? Oh, a- ano pa gusto mo? Ikaw, mag-request ka. Mapangan. Kapampangan, United Nations. Kaya na nagkaroon ng kapampangan sa United Nations. Sino ba yan? Bayaw mo ba yan? Tatanga-tanga eh. Tanga talaga. Oh, kung- oh, sige, pagbibigyan kita. Saudi. Kapampangan. Ano Diyos ko ko yan, kalago mo. Puta ka niyan, eh, kayi ko na. eh. Oh, kita mo, kapampangan. Eh, kapampangan, ano pa gusto mo? Hirapan mo, kahit yung mga manilayang lugar. Ah, Waray, waray. Irak. Waray. Irak sabi ko, waray. Ito. Hindi mo ako sinusunod. Ako na sa'yo ito eh. Oh, waray. Waray, waray. Waray. Hindi mag-outing ng magkakabang. <laughs> oh, waray. Tut! Warayupan mo dida. Ah. Maripayon ko nga rin. Tut! Eh. Waray. Iraq. Tut! Ah, Dali, Iraq. Iraq, Iraq. Mag-isip ka. Huwag mo kayo paya. Pihana na haji. Habala sa ni. Tut! English. Tut! It's a great privilege, ladies and gentlemen, that you have me here tonight. Ah. In fact, ano yan? Irak, Irak yan? Ah, di yun... English yan. Ah, English ba? <laughs> Parang eh. Parang Irak din. Buti alerto ko yung English nagahang. Ano ba? Saan yung magaling? Si, ano, magano kayo mag-request? Ikaw, pare. ano na? Pakistan. Pakistan. Pakis daw. Pakide, Pakistan! Ah, ah, Pakistan. Pakistan. Boop! पिछली किस्म के साथ पेजिन निहास लाइन जी तकबनास हकर बनाना जी कर बताला नास dan antara pindutin mo na. Kinhar, kasi... Pakistan! Ano ba? Japanese! Boop! Domori kinu gozaimasu. Genki. Kung gusto mo, busin natin lahat ng lokal. Ha? Ah, Bisaya. Mga giate mo diya, patyong kagitin. Ah, Ilonggo, tut. Te, gigambal mo, te, gigyawa. Tut, bang... lahat. Ano pa gusto nyo? Hirapan nyo. Alin? Bicolano, tut. Ay, nagpanagana mo sa ganun. Tut. Chinese, tut. Chinese. Ni hao ma. Wala siyang ni liao hang siya. Tut. Ano ba? Jamaica. Jamaica. Jamaica. Tut. Kiskari ni pa di no, prenali. Tut. Italy. Tut. Ciao. Chow lang? Chow lang? Ano ito, eh? Dali. Dali, tama naman yun, chow. Italian yun. Habaan mo. Tut! Chow! This love me love. You Vladimir. Lahat. Pangalan yan ah. Sabi niya, wala na ba kayo maisip? Kain niya alien? Alien? Pinatulan mo. Sige. Alien. Dit dit dit dit dit dit dit dit dat dat dit dit dit dit dit dat dat dit dit dit dit dit do it with it dit do it with that that that that dit dit dit dit dit dit that that dit dit dit dit dit Ah, the first man was Johnny on the outside. Frankie Dopos. Alien, nangarera ka. Sunod tumakbo? Tama na yan. Tama na yan. Baka sabihin nyo nilang ang basihan ko. Entertainment tayo. Lahat ng klase ng sayaw, alam niya. Lahat. Menu. Dance? Dance. Ano gusto niyo? Singing, dancing? Dancing. Dancing. Okay. Break dance. Break dance? ano ba yan? Pag ganito nagpe-perform kami, huwag mo akong guguluhin. Hindi kasi ganito yan. Hindi kasi nag-favor mo pag meron Nung pumunta ka dito dati, Ano na? di ba pumunta ka dito? Nagkasal? Ano oh, pumunta ako nung kasal? Oh, talaga naman tinawagan ka namin eh. Hindi niyo ako tinawagan. Hindi ako nag-iwan ng number. Ay, nako. Alam mo, kahit kailan, hindi niyo ako tinawagan. Hindi niyo ako tinawagan. Kahit marami akong testigo. Antay ako. Hindi, matagal kami nagte-text Hindi ka naman sumasagot. Ay, nako po. Akala mo nila niloloko pa kita? Sana tinext mo na lang man lang ako kung di mo alam number ko. Ay. Ah, sandali lang. Okay. Buti naisip mo. English daw. It's difficult. Tut! Sige na, sige na. Ano pa? Hip-hop. Hip-hop. Tinan mo ha. Kiss. Tut! <laughs> Toot! Huwag ka matakot. Kontrolado ko yan. Tut! Tut! Tut! Toot! Eh, pag kumis pa yan, sinisip-sip yung lower lip talaga. Harap sa kaliwa! Tut! Tut! <laughs> sige, sige, tuko. Tirahin mo. Toot, tirahin mo, tuko. Sige, tirahin, tuko, tuko. Sige, halika mo, tuko! <laughs> uh, uh. Bueno, ipamimigay ko na to. To. Oh, totoo lang. Talaga? Ito na lang. Ah, aliga, aliga, aliga, aliga. Alika. Napakaswerte nyo. Ito, pag napunta sa inyo to, iprogram mo lang. Paglinisin mo ng buong karindera, lilinisin niya eh. Aliga, aliga. Yes. Oh, come on, come on, come on, come on. Hello. Yes, yes, yes. Oh. what is your name? Tom. Can I have your phone? Tom. I'm going to uh, put the... cellphone. Guwapo mo, wala kang cellphone. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito. Anak, anak, anak. Hindi. I'm going to give the code. So, to control this thing. Ako? Yes, it's yours. Huh? Just control it. Anything that you want him to do. Clean this place, anything. Okay? Kill Hey, hey, no, no. <laughs> All you gotta do is point it into his face. Hold this. Yeah. Because the antenna is the nose. Opo. At the same time, if you press the button without tooth on the microphone, it's useless. It will move. Opo. Oh, You cannot stop it. Just remember the procedure. Okay? Yes. Ready? Oh. Okay. I'm going to turn it on. May dalawang remote. Okay. Yes, this is the master remote. <laughs> Nakakatakot yan. The next thing it will Bakit do. ako yung master Huwag ka makialam. The next thing it will do is going to kiss your lips. Huh? Ah, you have the control. Don't worry. Hindi, ikaw yung Okay, master just don't master forget the tooth. Okay? Oh ah, tooth. Come on, come on. Tooth. Oh, Tooth. Just, just one tooth. You're going to open it again. <laughs> okay. Just one tooth, okay? Okay, okay. Tut ah! <laughs> See? Ah. You have the control. Oh, tooth. Si Toko, oh, alam niya, crush niya yan eh. Tooth, ayan na! There's a lot of space here. <laughs> Tut, come on! Tut tut. One tut, one tut. Two tooths, two tooths, okay? <laughs> There's a lot of space here. space! space! Toot! Come on! Bagal mo. Kala ko ba crush mo yan? Okay. Uh, <sighs> Ah, we're done. Can I have the microphone now? Hindi po. Come on. <laughs> Hindi po. Akin na. Okay lang po. Ayaw mo? Muna ako. Tut! Ayaw. <laughs> Doon ka na nga. Tut! Doon ka na sa likod. Thank you very much. Ay, salamat po. And uh, how about if he uh, kiss you? Are you, will you get mad? Um, maybe um, you should ask Neneng. Uh, will you get mad? Walang, pro walang oh, problema oh, really, ko, pero really, si Neneng. Really, really. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Very, ang bagal mo. Doko. Thank you very, very much. And uh, for being such a good sport. Thank you. You know why? This is for you. Oh, shut up! <laughs> Thank you very much for being such Thank a good you. sport. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you so much. <laughs> no, no, no, more, no, more, no, more, no more. Thank you very much. Audience.